Bai, bueno, egia da, San Ferminen jai ereduan lanketa aspaldi genuela aurrekusita herri mugimenduan, eh, aldatu nahi genitola ere, oain arte upenen e, eh, gobernoan menpe egon diren San Fermin mota batzuk, ez? Azkenean, ba, bueno, pixkat beti biratu gaitulako, bai, e, politikoki e, lanak ezin egin alizatera, eta azken finean ere, guk amesten dugun e, Euskal Herri aske hori ba, ba, biskatera iduikatzeko zailtasureak izan ditugu eta orden aurtengoa izan da nola ba, bueno, aukera bat ere ez, plazetara etorri, plazetan ere hor biziri gaudela adierazi, jende airi ere nola bai, eskeni e, ba, pixkate guk nola ulertzen ditugun jaiak berak ez, eta eta hortako ere bai, bos, bueno, honek guztiak ere beste prozesu bat izan du, baloren maila deitzen zaion e, asamblada bat sortu zen, hor pixka definitzeko azken finean herri San Ferminak benetan zertziren eta eta e, eh, pixkat gure mugarria ere hori izango zela, ez? Da horra bidean ere bai, ba bueno, aurten ze planteamendu egin genezaken horregatik, pues bueno, aukera sortatu zitegun hiru plaza kudeatzeko, pixkat eh, herri mugimenduko maila baten bitartez hor kolektibo desberdina gaude eta pixkata kolektibotasunetik eta uzolanean indugu nola baiteko ba muntaila eta eta lanketa. E, Aipatzuzu eh, UPNren besta eredua, jai eredua. eh jaztik aldatu zen erriko eh, etxea, udaletxea. Eh, hor gauzak aldatzen ari dira San Ferminetan horoko gean eh, edo... Penen jai eredua zein naizenean da, ba, nola baita denak tabernazulo batzutan sartuak egotera, gaueko parranda bakarrik egitera ez, eta azken binean gebereziki gaztei eta eta pixkat perspektiba hortan sinisten dugun hori ere, ba oso aukera gutxi eman ez ez, azken binean konsumitu eta pixkat sistemak bideratzen gaituen, e, ba bueno, e, egoera hortara bideratzen gintuela upn jai ereduak, eta gu pixkat ere, ba, bueno, buelta eman nahian, ba, bai eguneko eskaintza honditu negin nula, e, aukera eman ere, herri mugimenduko jendea parteide izan zedin jaigunean bertan, eta eta hortako ere ba, bueno, programazio bat, eta hola, Eta hor, ba, bueno, e, jende anitza eta saiatu gara pixka, gusto desberdinak ere bateratzen, eta horrekin aurrera egiten, ez? Eraso sexistak initza eh, ipatzen dira, eh, San, San Ferminetan, eta horren inguruan ez dakit badago goeta bat, bada zerbait antolatu edo pentsatua, alakorik gertatzen balitz? Bai, e, aspalditik hasi zen ja urtea da mazkigu ere, bai, ba, bai gora iruñatik, plataformatik, e, pixkat eraso sexisten kontrako lanketa egiten, hortako potro, protokolo bat ere markatu zen, E, aurra paso handia izan zen, joan den urtean bereziki, ba, peine federazioak nintzela kristo lanketa ere bai, ez? Ba, bueno, peinak badirelako hemen irunean erreferente bai, bai, zezenen historiakin eta San Ferminetan ba, bizia handia ematen diotenak, eta uste ginen ere horien depila mugitzen zela eta e, olako e, historia gertatzen zirenak ere ba, denek jakitu izan bar ginela olako zer gertatzen denean zer egin eta eta benetan e, pixkat saiatu diten olako egorak ez aurrera begira ere bai. Eta orden pues hori, pixkate eh, aurten bai eh, eh, beste aurrera pauso bat eman dela zentzutan udalakin eta ez, e, galdetzen zinun aberre ze aldaketa egon diren, eta nik zentzortan uste dut ere, ba, bueno, bai sortu dela beste mai bat udalakin batera, gora iruñako jendea lanean ere elkarlanean igara, eta, eta pixka bat bai e, instituziatik eta nola bai terri mugimendutik ere, egin dugu olako batura bat, ez, e, olako egoerak ekiditeko, eta benetan pixka emakumeak ere indartzeko eta, eta pixka hau aldatzeko, bai.